بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Bugünkü dersimizde Muhammed bin Abdülvahhab rahimahullah yeterler ki babu şefa'a ve kavlullahi teala ve enzir bihi lezine yekafuna yuhşaru ila rabbihim leyse lahum min dunillahi veliyyu ve la şefi'un leallahum yettekun. bugungi darsimiz haqiqatda bu e, shafoat masalasida sababi <clears throat> muallif rahimaullohni shafaat masalasini tavhid kitobiga kirgizishlaridan maqsad sabab shuki mana shu shafoat sabablik kelajakda etiladigandek ba'zi bir toifalar adashib mana shu shafoatni shirkka aylantirib yuborgan shuning uchun shayxul islom taymiya rahimahulloh aytadilarki وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق mana shu o'rinda ya'ni shafoat masalasida odamlar uch firqaga bo'linishgan tarafani va vasat ikki taraf va o'rta aytadilarki mushriklar va shuningdek ba'zi bir ahli ahli kitoblar va nas ahli, ahli kitoblar nasorolar va shuningdek mana shu ummatning bid'atga yo'liqqan jamoatlari qur'ondagi yo'qqa chiqarilgan shafoatni isbot qilishdi qur'onda yo'qqa chiqarilgan shafoatni isbot qilishdi ya'ni qur'onda shafoat Alloh subhanahu va taoloni yolg'iz o'zining mulki ekanligi va u shafoatda hech kimning haqqi yo'qligini isbotlangan Alillahi shafaatu jami'a. Shafaatning hammasi Allohnikidir degan shafaatni o'zlari xohlaganlariga berib qo'yishdi va shuningdek shafaatni shu shaxslarga berib e'tiqod qilishdiki ana shu shaxslar mana shu shafaatda tasarruf qilishadi xohlaganlarini xohlaganlaricha shafoat qilib va xohlamaganlarini shafoat qilishmaydi deb o'ylashdi vaholanki qur'onda bunday shafoat isbot qilinmagan qur'onda shafoat isbot qilingan shafoat u boshqacha kelajakda keladi bu bu bir taraf ikkinchi tarafi u mu'tazilalar va xavorijlarning firqalari ular butunlay nabiy sollallohu alayhi vasallamning ahli kaboirga bo'ladigan shafoatlarini inkor qilishgan bu ikkinchi taraf har bittasi o'zicha bu ikki tarafning har bittasi o'zicha o'ylagan shubhalari bor birinchi toifaning shubhasi nabiy sollallohu alayhi vasallamga shafaat berilgan deb etishdi. demak shafaat berilgandan keyin nabiy sallallohu alayhi va sallamdan o'zidan u kishini o'zlaridan shafaatni so'raymiz deydi. va ikkinchi toifa aytdiki va mu'tazilalar aytishdiki yo'q Alloh subhanahu va taolo hech kimga shafaat yo'q deb xabar bergan la bay'un fihi va la xullatu va la shafa'a. U kunda qiyomat kunida hech qanaqa savdo sotiq yoki do'stlik yoki shafaat yo'q deb aytadi. Malil zolimina min hamimi va la shafi'i yuta. Bu oyatda ham shafaat yo'qligini xabar beryapti. Bu mana shu ikki jihatning shubhalari va dalil deb o'ylagan zalolatlari bu gaplar hammasi shayx islom toymiy rahimaulloh gaplari ammo dinlar mana shu ummatning islom ummatining salafi va aimmalari va ana shu imomlarga ergashgan ahli sunna va jamoatlar ular Qur'on va sunnatda bayon qilingandek shafoatga iymon keltirishdi Nabi sallallohu alayhi sallamga berilgan shafoatlarni isbot qilishdi ahli kaboir shafoat qilinishligini va payg'ambarlar va farishtalar va solihlarni shafoat qilishligini isbot qilishdi hadisda kelgandek va aytishdiki tauhid egasi hech qachon do'zaxda abadiy qolishligi mumkin emas va mana shu isbot qilinadigan shafoat shartlari bor deyishdi. Bu shafoatning shartlari birinchi bo'lib Alloh subhanahu va taolo ana shu shafaat qiluvchiga ruxsat berishligi va ikkinchidan shafoat qilinib turgan shaxsdan Alloh rozi bo'lgan bo'lishligi kerak. Mana shu ikki shart bilan shafoatni isbot qilishdi. Birinchisi Alloh subhanahu va taoloni izni bo'lishlik kerak shafoat qiluvchiga. Bularning hammasini dalillari bitta-bittadan keladi, ishora qilamiz inshaalloh. Birinchisi shafoat qiluvchiga Alloh subhanahu va taolo ruxsat berishlik kerak shafoat qilishlikka. haqli bo'lsa ham Allohning iznisiz shafaat qila olmaydi. Va ikkinchisi shafaat qilinib turgan shaxsdan Alloh rozi bo'lgan bo'lishlik kerak. Va mana shu shafaatdan man qiluvchi sabab bor. Shafaatdan man qiluvchi sabab u Allohga shirk keltirishlik. Allohga shirk keltirishlik. Bu shafaatlarning xirlari Nabi sallallohu alayhi sallam hadislarida kelgan shularni eng birinchisi shafaatul Kubra deb nomlanadi butun haloyiqlar mahshargohda quyoshni yaqinlashganidan keyin qattiq azobda qolishgan vaqtda butun odamiy zot odam alayhi alayhissalatu vassalomni oldilariga borishadi shundan keyin odam alayhissalotu vasallam o'zlarini uzrlarini etib nuhga jo'natadilar. nuhdan o'tib ibrohimga ibrohimdan musoga musodan isoga alayhi alayhissalatu vassalam hattoiki muhammad sallallohu alayhi vasallamga kelishganida nabiy sallallohu alayhi vasallam ana laha dedilar ana laha ana shu shafoatni ya'ni egasi manman ya'ni alloh subhanahu va taolo shu kishiga berganlar hattoiki arsh ostiga kelib Allohga duo qilganlarida Alloh subhanahu va taolo ana shu shafaatga ruxsat beradi va shuningdek yana bir o'zlariga xos bo'lgan shafoatlari bor u Abu Talibga bo'lgan shafoatlar Nabiy sallallohu alayhi va sallam Abu Talibga shafoat qiladilar. Asl tepada aytdikki, shafoatni man, ya'ni man qiluvchi sabab bor, u Allohga shirk keltirishligi. Ammo Abu Talibga bo'ladigan shafoat bu xos va bu shafoat ham noqis. Sababi to'liq komil shafoat u do'zaxdan chiqib jannatga kirishligi ammo abu tolib jannatda do'zaxdan chiqmaydi balkim o'sha do'zaxdagi azobi odatdagidan yengillashadi darhaqiqat do'zaxni azobini hech birini yengil deyishlik mumkin emas o'zi aslida sababi azobni do'zaxni azobini yengili yo'q lekin boshqa ahlidan ko'ra abu lahabu abu jahl abu jahl tushadigan darakadan ko'ra darajaliroq bo'ladi bu va shuningdek jannat egalari jannatga kirishlikka shafoat qilishliklari sabab nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlari jannatga borib jannatni eshigini qoqmagunlaricha jannatga hech kim kirishlik ruxsat berilmaydi sababi jannatga borib eshik taqillangan vaqtda ichkaridan farishtalar kimligini so'ralishadi so'rashadi hatto nabiy sollallohu alayhi vasallam o'zlarini tanishtirganlarida farishtalar aytishadiki bu eshikni sizdan oldin hech kimga ochmaslikka buyurilganmiz deyishadi hattoiki nabiy sallallohu alayhi vasallam shafoatlari bilan jannatga kirishadi va shu shafoatlarning ba'zilari ba'zi bir do'zaxga tushgan shaxslardan shaxslarni do'zaxdan chiqish chiqarilishlikka shafoat qiladilar va ba'zi bir do'zaxga kirishligi mumkin bo'lgan shaxslarni dozoqqa kirishlikdan shafoat qiladilar va ba'zi bir shafoatlari borki ana shu jannatga kirgan shaxslarni darajalarini ko'tarilishligi uchun shafoatlari bo'ladi va bularning hammasi nabiy sollallohu alayhi vasallamdan bo'ladigan shafoatlar va shuningdek nabiy sallallohu alayhi vasallam shafoat qiladilar qilganlari bilan birga boshqa payg'ambarlar ham o'zlarini ummatlariga shafoat qilishadi va farishtalar shafoat qilishadi va shuningdek solihlar shafoat qilishadi bu shafoatlar hammasi nabiy sollallohu alayhi vasallamni juda ko'p degan hadislarida bayon qilingan shuning uchun shayxul islom taymiy rahimaulloh aytadilarki shafoat hadislari juda ko'p mutavotirdir u shafoat hadislari sahihaynda va sunanda va musnadlarda sobit bo'lgan darhaqiqat bu shafoat Alloh subhanahu va taoloning rahmatiga yo'liqishlik sabablaridan bir sababdir va mana shu shafoatga eng haqlik shaxslar u tavhid va ixlos egalaridir va kimki la ilaha illalloh kalimasida ixlosi va tahqiqi ko'proq bo'ladigan bo'lsa o'shani bilishlikda va e'tiqod qilishlikda va va amal qilishlikda va mana shu tavhid bilan yaxshi ko'rishlik va yomonlik yomon ko'rishlikda komil bo'ladigan bo'lsa ana shu shaxs Allohning rahmati bo'lgan shafoatga haqlidir deydilar Alloh subhanahu va taoloning oyatini keltirdilar bobda Alloh aytadiki وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون Alloh aytadiki, ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, o'zlarining Rabbilariga hashr qaytadan tirilib yig'ilishliklaridan qo'rqadigan shaxslarga eslatma beringki, so'zsiz ular uchun Allohdan boshqa do'st va shafaat qiluvchi yo'qdir. Va ular mana shuni eslatma olishadigan bo'lsa ular taqvo qilishadi va taqvo qilishadi degan so'zimiz u Alloh subhanahu va taoloning g'azabi va dozoxi bilan bandani orasida bir riqoya qilishlik saqlanishlik sabab qilishlik u nima u sabab u sabab Alloh subhanahu va taoloni toatida Allohdan bo'lgan nur bilan bo'lishlik kerak, ya'ni dalil bilan. Va Allohning savobini umid qilishlik bu ixlos bilan bo'ladi. Va shuningdek Allohning ma'siyat, Allohning ma'siyatini tashashlik va mana shu ma'siyatni tashashlik Allohdan bo'lgan nur bilan bo'lishlik kerak, ya'ni dalil bilan. va mana shu tashashlik ham Allohning ixlosi, Allohdan qo'rqishlik bo'lgan ixlos bilan bo'lishlik kerak. va mana shu taqvo haqiqatda shariatda taqvo deb nomlanadi bu oyatda Allohdan boshqa shafaat qiluvchi yo'qligini bayon qilinyapti va Alloh yana oyatda aytadiki qul lillahi shafaatu jami'a ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytingki shafaatni hammasi Allohning haqqidir demak shafoat qiluvchi hech kim yo'q ekan na u tirik bo'lsin yoki o'lik bo'lsin ho farishta bo'lsin ho payg'ambar lekin qachon shafoat bo'lishligi mumkin buni keyingi oyat dalolat qiladi Alloh aytadiki man zallazi yashfa'u indahu illa bi idni Alloh aytadiki lahu ma fis samawati va ma fil ard osmonlar va yerdagi narsalarning hammasi Allohga qaramdir. Endi Allohni ruxsatsiz Allohni oldida kim u shafaat qilishlikka jur'at qiladigan? Shafaat qilishlikka jur'at qiladigan birorta shaxs bormi? A buni keyingi oyat bayon qiladiki, Allah aytadi: "Va kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'an illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u va yarda." Osmonlarda qancha-qancha farishtalar borki, bu o'rinda arab tilini e, ga qaytadigan bo'lsak, kam bu istifhomiya, ya'ni so'rashlik uchun ishlatiladigan kam emas, balkim bu xabariya deb aytiladi. Ya'ni qancha-qancha farishtalar borki osmonda osmonlarda ularning shafoati hech kimga hojatni hojatini chiqara olmaydi ya'ni shafoati foydasi foyda bermaydi faqatgina tepadagi ikkita etilgan shart bilangina shafoat sobit bo'lishi mumkin va illo hech qanaqa bundan boshqa shafoat yo'q nima uni sharti tepada aytdik Allohni shafoat qiluvchiga izni bo'lishlik kerak Alloh aytadi illa min ba'di ayyazanalloh bu birinchi shartining dalili ikkinchi sharti ana shu shafaat qilinib turgan shaxsdan Alloh rozi bo'lishlik kerak u nima u liman yasha'u va yarda illa min ba'di ayyazanalloh birinchi shartining dalili liman yasha'u va yarda ikkinchi shartining dalili bo'ladi bu demak mana shu shartlar bilan shafoat sobit bo'ladi mana shu shartni birortasi bo'lmaydigan bo'lsa demak bu shafoat botil u odam shafoat qiluvchi shaxs qanchalik darajada oliy bo'lmasin Alloh izni berm izn bermaydigan bo'lsa shafoat qila olmaydi. va shuningdek u qanchalik shafoat qiluvchiga yaqin bo'lgan shaxs bo'lmasin u shaxs agar Alloh rozi bo'lgan shaxslardan bo'lmaydigan bo'lsa, u shafaat qiluvchi shafaat qila olmaydi. Tepada aytib o'tdik, Alloh rozi bo'ladigan shaxslarning boshida turadiganlar ular tavhid va ixlosni komil qilgan, tahqiqni tahqiq qilgan shaxslar bo'ladi. Alloh aytadiki: qulidu allazina za'amtum min dunillah la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ard Allohdan boshqasiga boshqasi bir ma'bud bo'ladi deb o'ylaganinglarni duo qilinglar, chaqiringlar. Ular shafaat qilib bera olarmikin demoqchi. La yamlikuna mithqala zarratin fis samawati wala la fil ard. Ular bir zarradek misqoldiga bir ega emas, osmonlar va yerda hech bir narsaga ega emas ular. Bu qaytatdan ana shu shafaatni yolg'iz Allohning o'ziga qaytishligini ta'kidlayapti matnda aytadilarki qola abul abbas qola abul abbas abul abbas bu ibn taymiya rahimaulloh ibn taymiya rahimaulloh aytadilarki nafallohu amma sivahu kullama yataallaqu bihi mushrikun alloh subhanahu va taolo mushriklar taalluq qiladigan ya'ni boylanadigan narsalarni hammasini nafi qildi yo'qqa chiqardi fa nafa an yakuna li ghayrihi mulk Allohdan boshqasiga mulk bo'lishligini qaytardi yo'qqa chiqardi aw qistum minhu ana shu mulkda butunlay egasi bo'lmasa ham ana shu mulkda bir nasibi bo'lishligini ham yo'qqa chiqardi aw yakuna aunan lillah yoki Allohni mulkida nasibi bo'lmasa ham ana shunga Allohga bir yordamchi bo'lishligini ham yo'qqa chiqardi. Sabab shafaat qiluvchi yordamchi bo'ladi. Walam yabqa illa walam yabqa illa shafa'a faqatgina shafaat qolgandi. Fabayyana annaha la tanfa. Ana shu shafaatan foyda bermaydi, faqatgina Alloh ruxsat bergan izn bergan shaxsga kama qala taala va la yashfauna illa liman irtada فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها الله نفاها القرآن mana shu mushriklar o'zlari umid qilinib tur umid qilib turgan shafoatlari qiyomat kuni yo'qqa chiqadi va axbara nabiyyu annahu ya'ti va nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berdilarki u kishi qiyomat kuni e, bu hadis sahih buxoriy muslimda qiyomat kuni arsh tegiga kelib Allohga sajda qiladi va nabiy sollallohu alayhi vasallam ana shu hadisda bayon qilib aytadilarki man o'sha kunida Alloh shunday bir Allohni maqtaydigan kalimalarni bildiradiki hozir man uni bilmayman dedilar Allohga shunday bir hamd sanolar aytamanki hattoiki Alloh subhanahu va taolo menga aytadiki irfa ra'sak va qul yusma washfa tushaffa dedilar Dedi. boshingizni ko'taring gapiring eshitiladi gapingiz va shafoat qiling shafoatingizga ruxsat beriladi dedilar. Dedi. hattoiki nabiy sollallohu alayhi vasallam shunda boshlarini ko'tarib shafoat qiladilar demak nabiy sollallohu alayhi vasallam alloh subhanahu va taologa bandalarni ichida eng suyukli bo'lgan banda ham o'zlariga berilgan shafoatni mana shu shafoatni o'zlaricha ollohni iznisiz shafoat qilolmaydilar وقال له أبو هريرة Nabi sallallahu sollallohu alayhi vasallamga abu hurayra roziyallohu anhu aytdilar hadis sohih buxoriyda va musnatda man asadun nasi bi shafaatika ya rasululloh ya rasululloh sizni shafoatingizga eng haqli bo'lib baxtli bo'ladigan shaxs kim u dedilar Qala man qala la ilaha إلا الله min qalbihi. kimdaki kim kimki la ilaha illalloh kalimasini chin yuragidan ixlos bilan aytgan shaxs ana shu shafoatimga haqli kishi shu bo'ladi fatilka shafaatu li ahli al-ikhlas bi idnillah va la takunu liman ashraka billah mana shu shafaat u Allohning izni bilan ixlos ahliga tavhid ahliga xosdir va bu shafoat Allohga shirk keltirganiga shaxslarga bo'lmaydi va haqiqatuha bu hammasi Shayx Islom Taymiy rahimahullohning gaplari va haqiqatuha mana shu shafaatning haqiqati أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء دعاء من أذن له an yashfa'a yukrimahu wa yanala al-maqam al-mahmud. Alloh subhanahu va taolo mana shu shafaatni bir o'zi ruxsat bergan shaxsning duosi vositasi bilan ixlos ahliga o'z fazlini beradi. So'roq kelish mumkin. Modomiki modami shafaat Allohni o'zini haqligi haq ekan, nimaga endi o'zidan o'zi shafaat qilib qo'ya qolmaydi nima uchun bandalari bunga e, ya'ni aralashadi Allohning izni bilan degan so'roq bo'ladigan bo'lsa bu ana shu o'rinda butun xaloiqlar yig'ilib turgan vaqtda Alloh subhanahu va taologa yaqin bo'lgan ikki jihatdagi bandalarni karomatli qiladi, hurmatli qiladi. Birinchi jihatdagi bandalari shafoat qiluvchilar Alloh subhanahu va taolo ana shu bandalariga shafoatni berib ikrom qiladi. Darajalarini ko'tarib butun xaloyiqlarning orasida u kishilarni darajalarini ochiq bildiradi. Va ikkinchi tarafdan ana shu e, bandalarga shafoat qilishlikni ruxsat berishlik bilan shafoatga yetishtiradi. va shuning bilan ana shu bandalar Allohning oldidagi marhamatga ega bo'lishadi فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها شرك وتلك منفية مطلقة قرآن ده نفي قلنگان شفاعت يعني tepada aytilgan xavoriju mu'tazilalar shafoatni inkor qilishdi deb aytdik shunaqami qur'onda inkor qilingan va nafiy qilib yo'qqa chiqarilgan shafoat u unda shirk bo'ladigan shafoat bu mutlaq mumkin emas shirk bilan bo'ladigan e, shafoat bu mumkin emas ammo shafoat sobit bo'ladigan shafoat u tepada aytilgandek Allohni izni bilan va o'zi rozi bo'ladigan shaxslarga bo'ladi. Uni shuning uchun aytdilarki, "Wa li hada athbata ash-shafa'ata bi iznihi fi mawadi'." وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص ونبي صلى الله عليه وسلم بيان قلدلركي bu shafaat faqatgina tavhid va ixlos egalariga bo'ladi demak bu e, shafaat bobini tavhid e, kitobiga kirgizilishligidan sababni bilib o'tdik u bo'lsa nima shafoatda har xil shubhalar bor va shu sababli ba'zi bir shaxslar va ba'zi bir bid'at egalari shirk va har xil bid'at amallariga yo'l qishadi va mana shu tepadagi aytilgan shartlar agar bilinadigan bo'lsa shu bilan haqiqiy shafoatni isbot qilinib uni Alloh subhanahu va taologa itoat qilishlik bilan va Nabiy sallallohu alayhi va sallamga ning sunnatiga ergashishlik bilangina ana shu e, shafoatga yetishlik mumkin